але нутром відчуваю. Знає кицька, чиє сало з'їла. Він ждав, що ми на нього вийдемо. І про події в травневому йому відомо. То що? Все місто знає, кого вбили. Його зв'язки перевіряються. Звичайно, кинув двох тямущих хлопців. А на квартиру я завіз Дениса, в нього санкція на обшук. Когось іще послати? Та там троє твоїх вистачить, Денис наша людина. Та мені теж так здалось. Будеш і надалі з ним контактувати? Я йому порадив, аби тебе тримався, бо, як бачу, досвіду у хлопця маловато. Та це діло наживне, усміхнувся Гайда. Щойно проїздив повз Травневий. Там Деркачева гвардія вистеляє килим із квітів. Планується пишний похорон. Запривезли звідкись дві дубові труни. У нашому бюро таких зроду не було. Просять дозволу на церемонію завтра о десятій. Навіть не криються нахаби. Нехай. Жест відчаю. Шеремет замислився, а тоді рішуче підсунув до себе телефонний апарат, набираючи номер, сказав Сагайді. «Е, зараз ми їх посприяємо. Ну, щоб все було на найвищому рівні, за участю преси, телебачення. І він справді зателефонував на студію і домовився на дев'яту ранку. Сагайда тільки головою покрутив. Наше керівництво лусне від люті. Це ж це ж така гласність. Та нехай показиться. Саме гласність зараз і потрібна. Чи не передчасно все це? От якби після завершення розслідування. Навпаки, менше буде охочих гальмувати нашу роботу, а телевізійники жодних секретів не розголосять. Я з ними ще раз погомоню перед зйомками. Ні, я певен, репортаж з урочистого похорону ватажка злочинців нам аж ніяк не зашкодить. А не попередимо наркомафію. Про що? що нам відомо, хто такий Жора? Ну, то нехай. Почнуть нервувати, метушитися, а нам тільки того й треба. Гаразд, зіхнув Сагайда. Ну, ходімо, послухаймо, про що там кравцов співає. Ходімо, але чує моя душа. Не перша він особа у цій справі. Ну, то що тепер ваша душа відчуває? спитав Сагайда близько п'ятої години, коли стомлений та роздратований Матвій Петрович склав у чималу теку папери, фотографії і підвівся. Те саме, що й до цього, кинув Шеремет, хоч я до кінця цього наївного дурника не розумію. І попрямував до виходу. У дверях зупинився і спитав Коли тебе Тетянка чекає? Коли повернусь. Щасливий щиро позаздрив шеремет. А тоді зітхнув і сказав доведеться почекати. А ми зараз поцікавимось, як там справи у Вадима. Заодно втрьох поміскуємо, без вечері не вмреш. В готелі буфет до дев'ятої працює. Волга рвонула з місця так швидко, ніби за кермом сидів Осташко, і помчала вулицею. Нам праворуч, нагадав Микола. Нічого, дамагак. І ще раз глянемо на килимок у травневому. За п'ять хвилин машина пригальмувала. Ну як? Гарно? посміхнувся Шермет. Та очі бої не бачили, процідив крізь зуби Сайда. А подивитися було на що провулку просто на темно-багряному килимі точилася бійка. Десяток здорованів ракетирів щепилися з якимись хлопцями. Юнаків було чи не вдвічі більше, однак плелося їм на тонке. Четверо вже лежали нерухомо на землі. Краз тоді, коли Волга звернула в провулок, чорно-лаковий двометровий парубійко ударив іще одного хлопчиська ногою в живіт. Шеремет натиснув на акселератор.